Ben, boas tardes a todos e a todas. Eh, grazas por estardes eh, conosco nesta nova eh, palestra da Agrupación Cultural O Facho. Pues, pois grazas eh, a Porta Sártaros unha vez máis pola xenerosidade de darnos a cubillo. E dende aquí un saúdo para o noso presidente Alberto Corral pola, pola súa pronta recuperación. Desexamos que bueno, que xa estea con nosco pois, eh, o máis pronto posible. Ben, pois hoxe está aquí conosco Antonio Reigosa, escritor, investigador e divulgador en diversos medios de comunicación e revistas especializadas de literatura oral e mitoloxía popular, autor de numerosos artigos e libros, eh, membro do Comité de Expertos en Investigación eh, do Campo eh, de Campo Corpus Literatura Oral é responsable de comunicación da rede museística da Deputación de Lugo, cronista oficial de Mondoñedo, membro do Consello Directivo de, da ELGA, é responsable da sección de literatura oral, é creador do proxecto Polacías e coordinador das xornadas de literatura de tradición oral desde o ano 2008. É creador e coordinador da Enciclopedia Virtual Galicia Encantada, que podedes... Eh, está na rede eh, de un proxecto de acceso libre en internet. Como escritor publicou varios libros de literatura infantil e juvenil bueno, Memorias dun raposo, Resalgario, Bacoriño, A Escola de Briador, A Noite dos Pesadelos, bueno, moitas, Guía Ilustrada da Galicia Invisible, bueno, moitos libros, moita lenda, e moita tradición oral, esa base que, que non debemos perder e que, que hai que, de algún xeito, pues, conservar. E que mellor maneira que a través dos nosos da nosa xente máis nova ir ali e que ela sexa quen de, de recuperar toda esa tradición, de mantela, porque aí está a base de todo, na xente nova. Ben, é coautor tamén con Xosé Miranda e Xoan Ramiro Cuba, entre outros, de, do Dicionario dos Seres Míticos Galegos, Contos Colorados, Narracións Eróticas de Tradición Oral, Pequena Mitoloxía de Galicia, Cando os animais falaban, Cen historias daquel tempo e dos 20 volumes de contos da colección Cabalo Obligado. E ben, e mereceu moitos premios que, bueno, xa coa súa, coa súa xa traxectoria e un deles pois, tamén pois, foi premiado aquí pois, polo, polo Facho no ano 1989 no concurso nacional de contos infantís o premio Merlín, Rainha Lupa, Irmandade do Libro a mellor iniciativa bibliográfica do 2006, 2016, perdón, compartido con García Teixeiro por lendas lendo lendas digo versos libro incluído na lista de honra do IBBI. Ben, a súa palestra de hoxe versará sobre Galicia Encantada, a muller no imaginario mítico popular galego. E xa calo e xa quedades con Antonio. Moitas gracias. Ben, pois, boas tardes, moitísimas gracias pola presentación. É moi agradecido por convidarme a estar hoxe aquí na nas, nas vosas actividades eh, eu vou falar bueno, un pouco, ia decir un pouco, pero igual un pouco máis do que, do, do que pensaba eu que ia ser, pero en todo caso mm, con dicirvos que o mañá sete da mañá teño que levantarme para traballar en Lugo xa entendedes que tampouco imos estar aquí hasta as 12 da noite non? En todo caso, eh, vou facer unha primeira parte logo de expositiva e logo sí que me gustaría entrar un poquinho en diálogo con vos, se vos apetece, porque o tema evidentemente é moi amplo e non imos eh, agotar hoxe aquí, nin moito menos. Eu o que pretendo é poñer unha serie de exemplos, facer un percorrido sobre o, o que eh, pode representar as interpretacións xa quedarían para outra ocasión un pouco con, con, con unha análise máis profunda, etc máis complexa quizá tamén pero eh, ese papel que eh, eh, moitas veces nos, non nos decatamos mm, de, do personaxe feminino dentro do mundo da lenda, do mito en definitiva da, do imaginario popular non que son relatos que vimos arrastrando que non están, como se cree, fosilizados, que veñen de tempos pretéritos moi antergos, senón que van canda a nós. É dicir, é que se van eh, eh, adaptando e habituando a, a forma de entender eh, a vida e a, e a sociedade en cada momento, case en cada xeneración, ainda que teñan ese punto, digamos, de, de atrás, de vir de, de unhas xeneracións atrás, pero non moito, non vai a despensar. E, evidentemente, en todo eso influe influe a ideoloxía, influe nas crenzas religiosas, influe eh, eh, eh, as formas de concebir o poder e a influencia que o poder ten sobre o conxunto da sociedade e iso marca eh, o papel que corresponde aos xéneros tamén dentro da mitoloxía popular, inda que pareza que non, ou inda que non se note moito. Teño unha disculpa porque quero empezar falando de alfinetes e acabar falando de alfinetes. Ao principio non vou dicir máis que un refrán que todos coñecedos, que é ese de que cando chove quento o sol ven ou vai o demo va ferrol cunha presa de alfileres para chantar no coas mulleres deixámolo aí ainda que hai unha versión que fai mención aos homes e esa non se di casi nunca non sei por qué a popular é a das mulleres pero non vos poñedes a pensar aínda eh? deixada a cousa así imos empezar bueno, evidentemente o que dixen o que acabo de dicir non é inocente non é casual non é porque os nosos antigos tiveron unha concepción determinada da organización social, senón que nós, aínda que non pensemos, aínda que non creemos, falo colectivamente, seguimos sendo así. Agora, vou poñer casuística. Empezo con un caso real que sucedeu según eh, el Correo Nacional nun artigo do 4 de xullo do ano 1839 eh, aquí na Coruña o relato é extenso, está aí o recorte de prensa porque, bueno, viñan varias columnas dentro dese periódico, pero eu fago vos un resume dun caso que titula Vergonzosa superstición e que di que eh, eh, eh, circula pola Coruña un rumor que fala dunha muller feiticeira que vagabundea por, por la cidade e que rouba nelos polas vilas e por todos os sitios por donde anda, tanto na cidade como nos arredores Xa para empezar, nas primeiras liñas hai un elemento máxico que ao aparecer esta señora con só tocar os nenos xa os deixan mudos. Non poden falar, non poden berrar, non poden queixarse de que lles está pasando. E o que en ese momento evidentemente é fácil retelos, secuestros e ten contactos con un farmacéutico que é o especializado en quitar as sustancias, normalmente son graxas, útiles para as apócemas, pero tamén os manda a botica dese farmacéutico que se entende polo aire. Hai dous elementos máxicos, tocos, deixos mudos, e mandos polo aire a botica dese amigo que ten que é o encargado de quitalo de proveito deses nenos, non? Di a noticia que se fala de nenos raptados por ese método por Lucias en Santiago, en Betanzos, na Coruña, en todas partes. En definitiva, que a xente, sobre todo as nais, colleron medo, apenas deixaban sair os nenos das casas, posto que calquera muller que tivese aspecto de bruxa que é un aspecto que todo o mundo sabe cal é non? tamén nesa época xa só con ver xa sabes quen é unha bruxa non? aí xa entramos con prexuizos da forma de vestir, do aspecto dos anos, non é igual unha persoa bella que unha persoa nova, etc, etc e o que eso significa unha bruxa ten relacións co vemo, vai aos aquelarres, en fin ten unhas connotacións negativas absolutas o redactor que isto tamén é moi do 19, pero tamén moi do 20, fala dun pobo atrasado, inculto, en definitiva entregado á, á estupidez, posto que dá credibilidade a cousas co, dese tipo e conta que nun caso concreto no mercado da Coruña non di cal a, presentouse unha vella que fixo a compra parece que vestida con bastante decencia e unha vez que acabou de comprar cargou a cesta e falou cunha moza, cunha rapaza se lla levaba a casa que cando chegase a casa xa lle pagaría xa compensaría por carrexarlle a cesta non? alguén que escoita eso contase todo aí, eh? alguén que escoita ese encargo que lle fai a señora Bella a moza empeza a berrar pero que faz ese Bella que rouba os nenos non faigas eso, a moza tira a cesta evidentemente empeza todo, é a bruxa, é a bruxa total que empezan a correr detrás dela menos mal que a señora encontrou un tipo que vendía no mercado que tiña a casa próxima e deulle, deulle, deulle bueno, guardou unha ali, pero ainda así creo que se montou tal estarabouzo que eh, incluso se pretendía tirar a porta do tipo do home este que lle deu abrigo sei que berraban hai que matala e tal, e di o redactor no por isto desmayou la animosidad de la plebe, que ya se preparaba a investir el asilo de la supuesta bruja y a demolerlo si para hallarla fuese indispensable. Tres, conta que foron tres horas de tumulto que acaban coa intervención da policía que bon traballo tivo para acabar salvando a vella do linchamento non? e remata o artigo necesita comentarios un hecho tan escandaloso pregunta o redactor e, e acabe con, con unha frase redonda e, e, e Eh, eh, eh, eh, é clave, non? Dice, la pluma se cae de las manos. Xa non é capaz de narrar traxedia e situación máis grande, non? E necesita comentarios un hecho tan escandaloso. Pois claro que sí. Cando falamos, e estos son relatos de supostos sucesos reais, cando falamos deso é que hai o ambiente propicio para que se crea que existe ese tipo de persoas que rouban nenos, que ademais son capaces de tocalos, deixalos eh, mudos, mandalos polo aire a botica, estar eh, de acordo co farmacéutico de turno para que lle quite a graxa e mandala xa á industria da produción de medicamentos a costa de, de vísceras dos cativos. Non, isto é fas... Bueno, isto é un exemplo dos moitos que se podían tirar da prensa, e non só do 19, tamén do 20 e incluso do 21 que sería o que agora vimos chamando o lendario urbano, moderno, contemporáneo, todo eso, no que se fala de situacións deste calibre. Eso, cando eso funciona, cando eso circula a través do, da comunicación oral ou de outros medios, hoxe a través de internet fundamentalmente, é que hai unha sociedade eh, eh, en expectativa de creer todo eso. Eh, agora, Isto, se non vos convence, eu agora falamos da mitoloxía popular tradicional e pensamos que os vellos de antes tiñan a cabeza a paxaros e non eran capaces eh, de interpretar eh, debidamente todo este tipo de fenómenos. Igual que esta muller solo que pertencente ao mundo mítico, dicir, por tanto, o imaginario, non ao mundo real, pero con elementos que cando se narra fan pensar que existen na realidade, hai un montón de mulleres roubadoras, secuestradoras, asustadoras de nenos, como por exemplo no Porriño falan da Pinoucha, que polo visto a causa fora que perdera dous fillos que tivera e como consecuencia dedicábase a roubar nenos. Ali onde había un neno só, roubaba e xa está. Era moi útil porque así ninguén faltaba a clase no colexo nunca. Como andaba a Pinoucha por ali, amigo, hai que ter cuidado. En Tomiño falan da vella do angazo, que era unha vella que andaba polos corredoiras, sobre todo por aqueles camiños por onde había auga próxima, con un angazo, con un enciño de punta afiada, e barría os nenos, eh, o angazo, para a auga, e ali xa se facía cargo deles. Isto contano pola zona de, de Tomiño, como vos dixen. De, en Arteixo falan da cambona de Lañas, que é outro caso parecido de muller rouba a sustanenos, nenos, que polo visto esta pasoulle polo menos un caso gracioso sei que nunha festa unhos rapaces estou para un petardo que lle deu nun pé e fixadevos como diría ser o petardo eh, que achimpou polo aire a abella caeu nun forno imou se vida que eso xa é petardo eh? non son os, non son os centroido precisamente bueno, a cuestión é que desde aquela aparecese de noite polos camiños como unha fantasma berrando e cos pés ardendo e ademais leva unha escopeta porque se ve un neno pega un tiro pola zona de Bretoña na pastoriza falan da garavanceira que vive nas corredoiras onde hai moitas silvas, moita erva, moitos felgos nos que un, vamos, non se entraría normalmente do, do, do espeso do atrancado que está pero se algún neno se atreve a entrar por aí o máis probable é que caia no saco da garavanceira e que faga dela eh, o que lle apeteza porque despois xa sabedes que hai un mercado de nenos que se distribuí polo mundo e que se fai con eles o que se pode, non? En Carballo falan da María Manta, que me parece que teño aquí unha ilustración. Pasei. Non, pois non teño María Manta. Sí, esa, esta. Esta, esta do Papo Grande, efectivamente eh, que anda a súa característica aparte de ser fea, muller bella, telo papo grande, leva unha manta e aí é onde murullo os nenos que colle para despois eh, facer con eles negocio. Eh, por ali din, aí ven María Manta coa tripa na garganta, polo do papo. E logo, eh, hai un caso que é curioso que todos coñecedes, que son as famosas Marías, que agora ademais están ali nunha, nunha unha escultura na Alameda de Compostela que foron dúas mulleres que existiron na realidade as irmás Fandiño Ricard Coralia e, e Maruxa que eran costureiras, fillas de Zapatero que teñan varios, varios irmãos que polo visto eran militantes do, da CNT que foron perseguidos no 36 algún deles, algún deles asesinado e outros presos e parece que no período que entre, entre que os detuveron e tal elas foron torturadas en fin, digamos que lo fixeron pasar moi mal por, que as torturaron os falanxistas non? e que logo de, como consecuencia de todo eso quedaron pois un pouco idas, un pouco traslidas un pouco fastidiadas, pero sobre todo quedaron sinaladas quedaron sinaladas a partir de aí esas dúas mulleres eh, bueno, hai eh, unha morreu no 83 creo que foi, falo de memoria eh, outra morrera un pouco antes pero non teño o dato e incluso se, de, se les chamaba as dúas en punto porque parece que saían por determinadas rúas de Compostela maquilladas con pós de arroz de, de vestindo estrafalariamente hai que ter en conta que eran costureiras é dicir que seguramente confeccionarían os seus propios vestidos e que saían as dúas en punto por eso. Unha delas viviu aquí na Coruña bastante tempo, eh, bueno, en todo caso xa hai eh, case 40 anos que morreu a última delas. En todo caso, eh, a min contoume unha muller relativamente nova de Santiago, que a ela que vivía na costa da Trisca, que a ela asustaban na casa coas tres Marías. E facíanlle un relato dunhas señoras que vivían estrafalariamente, contabanlle en definitiva, e para non rollarme demasiado con isto, o prototipo, o arquetipo da muller rouba nenos, non? Que se se despistaba ou chegaba de noite á casa, viñan as marías, metían en un saco e levábana. Non sei se isto sirve de exemplo para que incluso ás veces partindo dun personaxe reais e aínda que estes son relativamente frescos e ademais hai moita literatura, moitos artigos, incluso algún documental como se pode demonizar, como se pode convertir nun mito dos máis negativos a determinados personaxes que, eh, bueno, nun momento determinado andan alrededor de nós. Neste caso, é curioso que esta muller dicía e xa a miña mai lle poñía medo coas tres Marías, cando, en realidade, estas, estas dúas mulleres eran dúas non eran tres. Que pasa? Que xa se están mesturando con outro mito estrexido mundo imaginario que é o das tres Marías que vos comento despois. Non vos falo de meigas chuchonas que son as nosas empresas do, do popular, pero que no esencial estas son un pouco eh, son, son tramposas porque resulta que chuchan o sangue dos nenos, pero non é como os vampiros e as vampiresas da, do cine que deixan aí un furado que se ve por onde chucharon o sangue, non. Estas, o único se lle nota o neno que vai esmirriando, vai enfraquecendo, está débil, e eh, en un momento determinado, se non se lle atende a tempo, sobre todo con un ritual determinado, morren. E é que a meiga chuchona andivo eh, chuchando o sangue. Tamén hai unha meiga de dentes verdes que se parece a todas as outras coa diferencia de que se distingue fácil. Ti vas pola rúa, se tes dúbidas, fazlle rir a abella que tes de frente, e se ten os dentes verdes, esa é esta perigosa muller, non? Tamén dentro do mundo do, do, das mouras, que é un mundo que logo mencionarei porque é importante, hai un tipo de moura caníbal, a moura que rouba os nenos e que os fixadevos, nin nos nin os colle para quitarlles o, o, a graxa nin lles chucha o sangue nin nada deso meteos mm, fritios en aceite é moi común a historia da nena que ten tratos cunha moura no monte cando vai coas vacas e tal e logo porque lle fallou a moura contoulle un segredo xa sabedes que cando tes tratos con esta xente non podes revelar o segredo porque senón vengas. entonces eh, cando bueno, pues rompe ese pacto, ese segredo a mai de, a nena non volve para casa coas vacas, non volve de noite, ten que ir buscala polo monte a berra, a Sabeliña, a Sabeliña, e di a Moura, Sabeliña, Sabelón, está aquí, derretida en aceitón. É dicir, por eso sabe que os que as Que eso é un churrascado espectacular. En Lugo houbo, e eso está documentado, a corredoira da Bella da Manta. E, e eu, vamos, sabemos en Lugo, quen quere sabelo pode, ainda que hoxe ese nome xa desapareceu do Rueiro, donde estaba e era un calexón determinado que seguramente sirviu para meterlle medo aos nenos para que non pasaran por esa zona da cidade e para acabar con este tipo de mulleres malvadas contáronos na, xa iban anos na, na, no Concello da Ponte Nova que na casa de Caínllas nun, nunha parroquia que se chama Vile e Mil vivía a tía Xoana A tía Xoana, mas está bastante ben retratada aquí, unha muller bella, co pelo branco e longo, ten un sovente na boca e vive nunha arca que teñen no faios desa casa. E sábese que sigue ali, porque lle puxeron, tiveron os da casa o detalle de poñerlle unha pota bella ao lado do arcón e de vez en cando caga ali. Por eso se sabe que sigue ali. Hai que ter moito cuidado. En definitiva, e para acabar con este apartado das mulleres que raptan, rouban e secuestran nenos, eh, fixádevos e aínda que non me vou estender hoxe por aí porque é imposible nos lugares do medo a maioría son exteriores rúas, camiños perdidos no monte camiños eh, corredores con silveiras etc. pero incluso e iso sí que é unha rareza tamén dentro das casas pode haber como a tía Xoana pode haber unha muller deste tipo perigosa para os rapaces. Nesa casa de Caínllas os, gra... os, da... os adultos non lles pasa nada. Os nenos teñen prohibido ir ao fallo da casa por pois se sai a bella esta tía Xoana do Arcón onde vive e igual lles fai algo, os mete no arcón ou calquera cousa. Eu temome que nese arcón debe haber documentos importantes nesa familia. Teño a sensación. Despois, eh, dentro do, do, deste mundo de seres femininos, da nosa, eh, de noso imaginario mm, hai moitos relacionados coas augas falase das feiticeiras, por exemplo pola zona de, de Arbo entre Arbo e Melgaso que se di que están que viven na auga do río Miño e que se hai algún rapaz que, bueno, que queira cruzar a nado o río que é relativamente doado debe meter na boca unha pedra para non poder responder porque eles seducen coa voz chaman, a, ou sobre todo os rapaces fixadevos que a diferencia das, das sereas da Odisea hai que tapar os oídos ali aquí hai que mm, eh, mm, vamos, procurar non contestar a ese requerimento e hai un caso curiosísimo falando da Odisea, falando de sereas que vos sabedes e, e, e nos, nas, nas ilustracións así aparece que esas sereas son sereas ave que se ilustran ademais en, en, en, en, en edicións ilustradas aparece con frecuencia a serea ave e iso é sabido porque está documentado sobre todo na, na, na iconografía que as sereas máis antigas eh, non eran mulleres peixe eran mulleres ave e nun relato dun, dun, dunha publicación escolar da zona de Bueu aparece algo que fai pensar tamén nas sereas como mulleres sabe contan dunha lontra, bueno, chaman, unhas veces de lontra, outras lontra, outras a lontra, pero en todo caso din, e ás veces sai dunha cova e, e, e estende unhas as xigantes, envolve un barco calquera con toda a tripulación e, e, e, e, e matos a todos, e morren todos evidentemente estáse describindo a un ser destas características que ten a particularidade de poder engulir unha embarcación con toda a tripulación e que ten as as sereas son ambivalentes non sempre son boas, non sempre son malas non sempre anuncian eh, eh, mm, bueno, pois pues boas noticias, non sempre anuncian boa pesca, ás veces anuncian mala pesca, mala mar, etc. etc. É dos seres ambivalentes que non se definen aínda que eu creo que estadísticamente, eu non fixen a estadística, pero estadísticamente soen ter mm, peor, mm, máis malos comportamentos que vos, non? Eh, a coñecida, porque fan unha festa todos os anos, me parece que o, seu, o segundo domingo de agosto, a, a, a, a que lle chaman a Maruxaina en San Cibrao, en, en Cervo, e respetan esa dualidade unos anos e, e xulgana e uns anos consideran que se portou ben, que anunciou eh, perigo no mar, que anunciou boa pesca, etc. e indúltena, non a queiman. Pero outros anos consideran, ou digo, seguramente houve algunha desgracia, algún naufraxo, alguna historia, res, e, e entón condenana e queimana eh, dese, nese asunto respetan bastante ben o que é o, o, o ser mítico Serea nas costas galegas hai moitas máis, eh, que non vou falar delas hoxe todos oiríades falar da Serea que dá orixe o pelido Mariño hai unha serea nas illas Miranda aí na, na ría de, de Betanzos, etc, etc e igual que hai sereas mulleres ave coa rareza de bueu mulleres peixe con nos outros casos tamén hai mulleres serpe ah, hai unha que é moi famosa porque fala dela eh, Eduardo Pondal que é a, a xerpa do pozo da xerpa do río Anllóns ali en Ponteceso que a describe como un encanto con medio corpo de muller e medio corpo de serpe e hai outros personaxes que non están definido o aspecto físico, pero seguramente que vos soan, que son os xacios e as xacias que están viven, ou polo menos eh, as únicas referencias que hai recollidas son dunhos pozos que hai no río Miño na zona do Concello de Pantón e o que si se describe é o caso dunha xacia que casa cun humano e que non lle perdonan o resto da familia dos xacios e cando volve xunto deles porque ten problemas co marido humano eh, bueno, descuartizana e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Outro caso de mulleres malvadas é o amplo grupo das curandeiras. E digo curandeiras, e non digo bruxas, aínda que a moitas curandeiras se chaman bruxas. Pero en todo caso deixo de bruxas para un pouco máis adiante para falar máis especificamente da demonización a que tanto contribuiu a Santísima Inquisición. En cambio, falar de curandeiras porque a curandeira, con outros moitos nomes, meiga, por exemplo, maga, sabia, realmente tiña unha función utilísima na sociedade eh, tradicional era que curaba a que sabía os remedios fosen plantas, fosen outro tipo de remedios para poder curar a xente ese tipo de... Ademais hai estudios e cada vez aparecen máis traballos sobre eso, son moi interesantes, como o poder non só o da Igrexa, senón incluso o poder, digamos, das altas eh, clases sociais interesadas en controlar o negocio da medicina influíron decisivamente en demonizar a todo este tipo de mulleres aínda que probablemente algún adería que tamén bueno, digamos que non facía as cousas con, or, con ortodoxia non? pero eh, a función social da curandeira da sabia da menciñeira foi fundamental ata digamos a medicina actual non? quen ia Eh, senón curar a xente senón aquelas persoas que eran fundamentalmente mulleres que sabían os remedios por tradición de determinadas, polo menos das enfermidades máis comuns. Neste das curandeiras hai casos moi moi curiosos, digo por polas habilidades que tiñan, deixei atrás a afogada, é que non dá tempo a falar de todo eh, por exemplo, unha que había pola zona de Cerdedo en Pontevedra, que aparte de outras moitas capacidades e habilidades, tiña unha pedra como esta que lle chaman ali a Cruz de Santo André, e que é moi importante porque é a única maneira que temos de librarnos de ir a San Andrés de Teixido de mortos se non fomos de vivos. Tes que tela no peto cando morres. É o único requisito. Se, se non fuches de vivo, e non queres ir de morto andade isto non deixa de ser un capricho andade cunha, eu teño unha na casa preparada eh? andade cunha pedra destas no peto e librades de ir eh, de mortos a San Andrés de Teixide eu salvo conduto pa estas cuestións universal non hai outro mellor había outra señora que tamén é famosa porque xa falou dela Vicente Risco que era sabia de Torbeo Torbeo está eh, no Concello de Rivas de Sil ali ao sur da provincia de Lugo da que se sabe bastante cando naceu, onde viviu, como aprendeu, etc, todas esas cousas, e parece que o, o digamos a capacidade para curar veulle de repente un día que bebeu nunha determinada fonte unha auga e nesa auga entraronlle no corpo cinco de miños parece que a tratou o cura da parroquia pero só conseguiu sacarlle tres total quedaron dous dentro e esta muller aproveitou esa circunstancia e fixos unha eh, famosa curandeira pero ademais era Bedoira. Este é outro personaxe, outra capacidade que non é exclusiva das curandeiras, que son aquelas persoas, especialmente mulleres, tamén hai bedoiros, eh? que teñen a capacidade de ver o que pasa lonxe. Eh, agora non, desde que hai WhatsApp, e Facebook e todo eso, pero antes anunciaban a morte dun parente en Bos Aires, eran elas, eran as bedoiras, morreu teu primo, e dicía, tiña herencia, bueno, esos xa son asuntos privados pero esta era bedoira tiña esa capacidade tamén din que se fan bedoiras exclusivamente aquelas que nacen ou ben na noite do 24 de decembro ou ben con unha cruz no ceo da boca por miraste se a tedes mirade eu mirei nada había outras moitas pero había outra e falo vos, deixo as curandeiras xa a parte porque senón si que eu si que non respeto o meu compromiso había unha curandeira na, na raia galego-portuguesa unha tal Umbelina Vieira que lle chamaban a Cantigas eh, que xa morreu polo promediados do século pasado pero fixadevos a súa especialidade recorría todas as eh, romerías tanto de Galicia do sur como do norte de Portugal e dedicábase a curar con aceite a teas de araña aos que quedaban feridos fixádavos, nas loitas e nas pelexas que había nas romerías, que había a montós. A súa especialidade era curar a xente que levaba paus nesas, nesas, nesas pelexas. Polo visto, un tipo, e isto conto como anécdota, que lle deu moito negocio, moitos cartos, foi un tal Corisca, que era poxador de pau. Este tío, con un pau, dicía Risco, tamén son datos de Vicente Risco, que era capaz de defenderse el só co seu pau dunha dúcia de homes armados con navallas, pedras eh, e, o que fose, é igual el podía con todo, pero claro paus levaba e para iso estaba ali a Umbelina Vieira para pa facerlle as curas e cobrarlle lógicamente o, o traballo unha pasada polo, pola morte polo esta é a sabia de Torbeo dibuixo evidentemente e estas son as tres Marías pero vos algunha vez de que a iconografía da morte é masculina pero sempre nos referimos a ela en feminino a morte, non? a terceira deusa polo menos do, das crenzas populares Deus, o demo e a morte é famoso un conto da morte madriña daquel que anda buscando o mellor padriño po seu fillo en a Deus e eh, dille que non lle vale abrevio moitísima e dille que non lle vale porque non trata a todos igual e to Podemos e dille que tampouco porque se porta mal con que non merece e tal e non sei que ata que topa a morte dille si, sí, ti si sí que me vales si, sí, ti si que tratas a todos igual non? e a morte di o relato e eu fixei en varios máis dunha vez e a morte foi o padriño é, é curioso isto é curioso isto Mm, mm, igual ten explicación, pero non o vou dar hoxe. Igual ten explicación, por, pero é bastante, digamos, farragosa, porque hai que recurrir a certas mitoloxías do, do mundo antigo centroeuropeo que poderían axudarnos a entender por que arrastramos esa forma de, de denominar en feminino a morte. As tres Marías estas que dicíamos antes das Marías de Santiago, esta é unha crenza que registramos na, nunha parroquia de, de, de Vilalba, e contábanos un caso concreto unha moza enferma na cama a nai de noite cuidando dela e ve tres mulleres tres marías, di ela que se achegaron á cama simplemente achegaronse á cama e desapareceron outra vez e esa noite a moza morreu é dicir, era un agoiro de morte é un anuncio de morte non sei si cando se mencionan as Marías de Santiago como as tres Marías hai un trasacordo ou hai unha contaminación dunha crenza da, de, dunha visión dun agollo de morte con uh, esa eh, demonización das Marías de Santiago. Hai outras moitas visións que anuncian de mulleres, como pode ser o caso desta enloitada que lle chaman así, ademais en determinados sitios, normalmente aparecese nos camiños de noite e anuncia, evidentemente, como anuncia a compaña e outras moitas figuras que dos agüiros de morte, anuncia a morte inmediata, sobre todo dun familiar da persoa que o ve. Eh, ás veces din incluso que en vez de ver la figura femenina como unha muller enloitada vestida de negro, tamén se ve eh, se transforma nunha caveira e o único que ves é unha caveira non? en por aí tampouco vou ir hoxe, pero hai unha cantidad de figuras de sexo feminino de agoiros de morte impresionante. Diríades falar da raposa, da, da, das mordazas, das morgazas, a pastoriña, hai unha serie de figuras enorme que todas son de sexo femeninos. Pero a min gustame máis unha señora que morreu na parroquia dos Milares en Guitiriz, que non lle quería ben ninguén. Non había veciño que lle quixese ben. Esta señora parece que era mala, remala e requete mala pero morreu e cando xa todos respiraban bueno, por fin levou unha o demo é dicir, desapareceu de aquí pois non se desaparece aparece regularmente aos veciños e ademais en pelotas <laughs> teñen un problema ali nos vilares en que teñen que solucionar non? Eh, outro caso que se dá moito é de mulleres que se aparecen de visións e que ladran como os cá. Seguro que tedes oído falar deso que é un comportamento de alguén que está normalmente influído por unha sombra dun morto E a min, vamos, hai moitos casos, eh, pero un caso concreto que me contou o compañero de traballo sucedeu en Paradela eh, a muller, a viúva, desde que lle morreu o marido un día que foi pola horta aquí ás berzas ou non sei que de repente, en vez de falar empezou a ladrar como os cas imaginade o problema pa a familia, pos fillos, pos veciños, hasta po cura da parroquia, hasta que o cura se deu conta, dixo, tate, seguramente, seguramente ten algo que ver coa, coa ánima do defunto. E o cura fixo un determinado exorcismo, a muller deixou de ladrar, e falou normal e preguntoulle que pasara e dixo que vira unha sombra que pasara por enriba dela na horta e que desde ese momento eh, empezara a ladrar e, e deixara de falar evidentemente concluíuse que era a sombra do, do marido é dicir que cando a xente se vai non se vai de todo tirade o asunto eh, hai outros moitos casos que igual tedes oído falar deles que é cando morre a nai sobre todo de nenas e que se di e o marido bueno, pois é incapaz de, de peinalas ben, de, de asealas, de vestilas ben, e a nai ben a este mundo e, e peiteas, e vistias, etc, etc. O único que lles pide as fillas é que non digan quen lle lo fai. Hai un caso este, vamos, este lugar que eh, o, está en, en San Estevo de Parga na, no Concello de Guitiriz e hai unha fonte que se chama a fonte da nena que a foto é esta, por certo, a fonte moi bonita e conta, contase que se chama da nena porque pasou ese caso non morreu a nai, quedaba unha filla e a filla mandaba eh, o pai por auga a fonte e a filla ía e a partir de un determinado momento empezou a aparecer unha muller que ela non recoñecía pero que lle daba unha moeda porque había moita necesidade na casa non? o único que lle dicía a, a aparición a nena é que non dixese quen lla daba pero o pai claro veu que aquelo pois, todos os días, todos os días, todos os días e acabou por facer de confesar a filla que hai unha muller aí na fonte e tal que me dá unha moeda todos os días a partir dese momento a muller que se e, e sobreentendeu que era a nai da nena a nai morta da nena non, xa non recibiu, nin se lle apareceu, nin recibiu máis moedas E hai outro caso que seguro que coñecedes porque o relata moi ben Xavier do Campo no seu libro cando petan cando petan na porta pola noite hai un relato que se chama o, o Fornadas que conta a historia dunha sucedida en Begonte de que parece que hai unha vella que a teñen, bueno, a por bruxa, por, por meiga os veciños e eh, entón tres, tres eso debe ser a a meiga esa entón eh, eh, tres mozos da parroquia deciden, va, esta vella a bruxa esta, non sei que, vámola queimar, vámola matar, non sei que. E por visto poñense de acordo, collen a vella, metena nun forno e queimana. O problema veu despois, cando primeiro un daqueles rapaces novos mozo, san e tal, empeza igual fugueu Ah, pois eh, nada, enferma e en pouco tempo morre logo outra vez, outro dos rapaces o segundo tamén lle pasa o mesmo e en pouquiño tempo morre non? e ao pouco tempo pasa o terceiro non pero que pasará porque fu, que, que, que pode pasar a xente nova morrendo así unha detrás de outra, tal, non sei que, entón deciden que se lle faga autopsia ao último que morreu. E cando lle abren a barriga, non ten vísceras, nin ten tripas, nin ten fígado, nin ten riles, nin ten nada. Era a vella que volvera vengarse polo que lle fixeran queimando no forno. Non me extraña. Chamanlles os queimabellas os de por ali. E logo hai outros personaxes que tamén crean moita inquietude que seguro que tedes oído falar deles, que son as lavandeiras. As lavandeiras que se aparecen de noite nun regato, nun pozo, eh, normalmente os homes e están lavando e o que, o que lle piden ao home que pase que lles axuda a retorcer a roupa. Ollo, hai que retorcela se queredes axudarlles, pero non en sentido contrario a como fan elas, senón no seu sentido. E ademais, se vos fixades, esa roupa está ensangrentada. Crese que son mulleres que tiveron unha mala morte, por exemplo, a causa dun aborto, dun mal parto, etc. Son personaxes arquetípicos universais. A aparición de mulleres lavando de noite, que son eh, eh, agoiro de, de, bueno, de tanto perigo de que se faz como chi indican, morres ti é dicir, mm, se retorzas a roupa como te indica a lavandeira, morres ti e agora paramos un pouquiño nas, nas mouras pouco tedes oído falar das mouras das mouras a moura, a moura do Castro a moura que leva o penedo na cabeza e incluso teredes eh, oído falar de sinónimos moi correntes como pode ser a dona, a dama, a señorita, a bella que son sinónimos dun ser feminino que poboa prácticamente todo o relacionado tanto con lugares habitados antigos con o que serían logo xacementos arqueolóxicos como con eh, lugares que teñen certo encanto ou certa figura, por exemplo, un penedo extraño, un pozo profundo nun río, unha determinada fonte que ten algunha eh, auga, ten algunha propiedade curativa, etc. Viven prácticamente en todas partes. Moura é o xenérico, pero curiosamente cando se describen sempre se di que son eh, de pel branca, co pelo eh, louro, que son eh, mozas, etc, que teñen riquezas, etc, etc, etc. É dicir, é o contrario do que entenderíamos polo negro, non? Non son negras, son mouras, é un misterio tamén a orixe do nome tanto das mouras como dos mouros, eh, fundamentalmente relacionase coa morte, en todo caso, con divindades dos que serían os nosos devanceiros mortos, non? Pero tampouco me vou meter hoxe por aí, porque eu non veño aquí a tocarvos as narices hoxe. Hai fundamentalmente tres tipos de mouras. Esta que vos digo eu, moza nova, guapa, que se aparece eh, a un rapaz novo e que pide que a desencante. E que se fai o que ela lle di para que se desencante, eh, vai casar con el e vai lle dar a gloria bendita, o tesouro cobizado, non? a riqueza absoluta Ese é un tipo de moura. Xa vos digo que o tesouro fracasa prácticamente sempre porque o rapaz non se atreve cando a moura fai a, a, a, a transformación de muller a serpe e lle ten que dar un bico na caluga, non lle dá. Marcha correndo, que son uns cagados. É, é curioso porque nos procesos de desencantamento sempre hai unha muller real que a fastidia. Hai un tipo de desencantamento que consiste en que alguén vai a Mili ou vai a Sega Castela e alguén ali, ti sabes do pozo de tal sitio? Sí, pois vai talí que teño unha filla encantada. Toma este molete de pan ou toma este queixo e tes que ir ali un día pola mañá tiralo na, no pozo ou na lagoa ou donde sexa a, o pozo do ollo, por exemplo, en Begonte e, e o momento vai salir e vai chegar o que lle pidas e tal e pero ollo, eh, levo e ben voltiño que non chovexa ninguén, non lle contes a ninguén e sobre todo que non lle, que non lle falte nada o rapaz eh, chega a casa ben canso dunha camiñata tan longa eh, eh, trae aquel envolto a muller, a irmá, a nai, é dicir, unha muller da casa, que traes aí? Non che pode dicir anda, oh, non, non se pode dicir porque ademais é un, para facer unha cousa que teño que facer maña pola mañá e tal, e non mo toques e tal bueno, vale, vale, vai dormir e tal pero lle tempo á muller para ir mirar ve o queixo ou ve o cacho de pan e ainda vai probar pois o outro vai o día e volve outra vez, non? As veces sangran eses cachos de pan ou eses eh, queixos pero en todo caso cando vai botalo ao pozo ou a lagoa o día seguinte normalmente sala moura e sale normalmente nun cabalo pero coxo e non pode desencantarse, non pode salir dali e normalmente incluso se venga do de quen fixo malo desencantamento e regálalle para a súa moza ou para a súa nai para que sexa un, un vestido, non unha saia e anda, non mereces outra cousa toma esta saia e leva para a tua muller ou para a tua nai Menos mal que aquí o rapaz algo aprendeu na mil ou na sega e dice, vou ver como lle vai quedar. E pon ao redor dun carballo, por exemplo. E eh, estoupa. Como, como, como unha noite de fogos artificiais. É dicir, o que quería a Moura era queimar a causante do mal desencantamento. Hai outro tipo de moura que normalmente chamamos vella, da que teredes oído que é a que ten a forza descomunal. Esa pedra trouxo unha vella na cabeza ou debaixo do brazo desde non sei donde, non sei donde. E na toponima están as penas da vella, están, bueno, eso sabedelo a pouco que andedes por aí, non? E, e logo está outra terceira que é diferente. O arco da vella. Temos aí unha vella a orca vella que anda por Fisterra, outra vella, a vella que fai a xeada, outra vella, e o cruz de, a cruz de pau da vella, que está aí, dali de, do Valadouro, e a vella do pozo da ferida, unha vella que causa a, a cor da auga dunha poza que hai ali próxima a Viveiro. E ainda me viña acordando eu polo camiño e chove, neve, fai carambela, pobre da vella que está na fornela con sete meniños e unha mantela non ten que lles dar e dalles merda e siga cousa, non? Pero o seu de menos, o que importa é que temos aí unha vella, tamén. Esa vella, que son, son, son anacos, un, o Arco da Vella ten un, un, unha mitoloxía enorme, inmensa. Arco da Vella vai te dei que as nenas bonitas non son para ti, que parece unha copla. Home, pero se as nenas bonitas non son para ti, algo mal pode facerlles. Os nenos non poden mexar debaixo do Arco da Vella que lle se copito hai moitas prevencións que hai que ter cuidado co arco da abella a abella que fai a xeada dicen algúns sitios cando amence xeou moito esta noite moito peneiro a abella é dicir, hai aínda retallos, reminiscencias dunha divindade feminina antiga que pasa que agora só queda o aspecto negativo a orca vella está nunha tumba en Fisterra era unha muller que tiña 160 ou 170 anos cansou de vivir e de fornicar e de todo porque se trajinaba a todos os pastores da contorna pero un día cansouse e dixo xa me cansei fixo un sartego chamou un daqueles pastores que pensou que tocaba festa non, aquel día non tocaba nada dixo ponte ti debaixo hoxe e el meteuse no sartego e fixera a vella orca vella Ela puxose en riba, tirou pola tapa e cando o pastor se dá conta empeza a barrar, claro, <laughs> isto non é de todos os días isto é outra cousa que pasou? Que outros pastores coíron, que berraba, que estaban perigo e tal, viñeron a ver se lle valían, pero xa o sartego estaba rodeado de serpes e foi imposible valerlle. Orca bella, o orco, o mundo dos mortos do máis alá é bella, a bella deusa. Eu creo que hai un camiño a explorar por aí moi interesante, que o vamos deixar aí claro. E tamén vou saltar cousas, porque porque quería comentar dúas ou tres mulleres que me parecen relevantes e vamos deixar as Aureanas, a, a princesinha Troita ali se ides ao Castro de Viladonga ao lado, no couto está, eh, no rótulo da estrada está couto de A punto pero é couto de arriba eu pensei que era couto de A punto pero agora xa me enterei que é couto de arriba non lle escollía no, no rótulo Bueno, pois pues, ali hai desviándose nada, 100 metros da estrada hai unha fonte, por certo, moi bonita ao lado dun bello pazo cunha capela dedicada a Santa Ana que non é casual. E dice que nesa poza hai unha princesiña troita. E eu fun e vin a troita. E falamos unha vez cun paisano ali e dice, pero, bueno, ás veces ven un gato e come. Como oh, come a troita como ese. No, non pasa nada. Se come unha, botamos outra Pois xa está. Hai precisiña troita no Couto de A ao lado do Castro de Viladonga por si des por aí. As famosas aureanas. Eh, houbo tempos na, no Monte de Ancos aí en Neda hai unha fonte que en tempos se usou para facer gasosas e polo visto o, a etiqueta da gasosa decía aguas de la basana del manantial de Laureana e hai unha lenda preciosa de tres mouras que se chamaban Laureana, Aureana e Ana que foron mal desencantadas é unha historia un pouco longa, pero preciosa, que acaba tamén con cabalos coxos e historias dese tipo. Ou as tres mozas que deron orixe a chaca do Alligal en Codesido en Vilalba, que se transformaron de destas en mozas comendo mazás camoesas. Eso é maravilloso. Non fai falta nin siquiera gastar cartos. Unhas mazás camoesas e xa están, non? E logo, incluso se poderia falar do tema da, do papel negativo da muller de Pardo de Cela cando se mitifica eh, o, o, o, o, o ciclo narrativo e, é ela quen ten a salvación e quen por confiar nuns trampulleiros eh, derrama a posibilidade de salvación do herói non? pero <laughs> eso sabes máis Manuel Lourenzo e deixámolo para outro día teríamos que falar da muller loba da peira dos lobos hai unhas mulleres que non se transforman en lobos as muller loba sería algo parecido ao home lobo transformanse por unha fada, por unha maldición dos pais normalmente e andan un tempo convertidos en lobos e fan como os lobos pero a peira dos lobos nunca se transforma pastorea lobos que é outra función diferente anda con eles de noite incluso salva vidas humanas porque impide que coman persoas cando andan polo monte a Peira dos Lobos non pode evitalo. Ten que ser é a primeira ou a sétima dunha serie na que non houvese varón polo medio, todas fillas mulleres. Tamén pasa nos homens, eh? aquí non hai distinción. E polo mesmo sistema hai, hai corredoras que son é algo moi parecido ás peiras dos lobos, pero eu quería deixemos isto É que eu pensei que me contrataba despois unha semana, pero non. Entonces vou pegar un salto cualitativo e vou polo menos facer mención, porque eu prefiro que no tempo que esteñamos, que entremos en diálogo, ou, ou preguntas ou que queirades, non? Hai uns personaxes dos que todos oístes falar, Pepa Loba, eh, eh, María Castaña, a Reiña Lupa, igual non oístes falar da capadora de Cuntis, pero tamén é un caso interesante e, mm, na, bueno poderíase meter porque hai, hai dous hai eh, un personaxe real que tamén está mitificado e demonizado que é a reiña Urraca a reiña Dona Urraca que é un caso tamén ben curioso dun personaxe que sendo real formando parte da historia forma tamén parte da mitoloxía a parte da súa, digamos, complexa vida, posto que mm, ser raíña no século eh, XII non debía ser moi doado nun mundo de homes, pero ela, eh, bueno, pois, foi, no? pero con moitos problemas na súa vida real, pero a partir da súa morte foise construindo un mito de lugares onde estivo, e empezas a mirar estivo por todas partes, decir, o Castelo da Reiña Eh, de Dona Urraca, etc que se hai tesouro, tesouro de Dona Urraca etc, etc, e contanse sucedidos de xente que buscou tesouro e tivo, bueno, tivo problemas, etc, pero bueno, deixamos a Dona Urraca e falamos de Pepa Alova todos oístes falar de Pepa Alova a famosa bandoleira capitana de ladrós aquela que dicía que eh, home morto non fala era o seu lema e que polo visto eso era un vicio picaba o tabaco na coronilla dos curas cando tiñan a tonsura non sei? picaba o tabaco aí bueno, facíalle gracia o que sei é un personaxe eh, do que eh, se nos poñemos a rastrexar eh, relatos atopámolo por todas partes e de repente atopámolo en, en, en, na provincia de Ourense, eh, no sur de Pontevedra, eh, en Carballo, en, na Terra Chá, e con sucedidos no Caurel, na presión de Mondoñedo, non sei, é dicir, é unha cousa espectacular. Hai quen opina que foi un personaxe real, eu son dos que cree que non foi un personaxe real, que non existiu na realidade, que é un arquetipo, outro máis, de muller bandoleira, que, que, que, que ten bueno, pues un, un, ademais unha componente de socorredora de necesitados en os relatos que se recollen en Galicia hai un concreto do Caurel que fala de como lle valeu a un home que tiña que pagar a contribución e non levaba con que e roubou a un para darlle a ese para que fose pagar a contribución, é dicir, ten comportamentos, pero tamén os ten sanguinarios, non hai relatos fantásticos e hai incluso o, o, que isto pode ser sintomático tamén do mito en eh, el Correo de Galicia de Santiago de 1906 fala de la loba chica e conta e non é o único xornal que o conta hai algún outro xornal que conta o mesmo sucedido e fala dunha suposta filla de Pepa Loba que vivía en Bos Aires que levaba mala vida e que protagoniza un incidente nunha taberna no que morren dous homes, un o marido da, da loba chica e outro tipo, non? Xa sei que loba e ladroa están moi próximos e que eh, incluso en determinada literatura se conta que eh, foi práctica habitual cando se eh, colgaba un ladrón colgar un lobo ao mesmo tempo non sei exactamente por que pero esta Pepa Loba que eh, sobre todo eh, digamos eh, se, se, se construe eh, a mediados do século XIX finais do XIX, principios do XX é un, para mí, é un mito que é eh, equiparable ao de Luis Candelas ao, ao de Xanquinto en Galicia e outros moitos de bandoleiros que teñen eses comportamentos de, de ladrós, de bandoleiros socorredores de xente con necesidades eh, eu creo que a cousa debe ir por aí logo o da capadora de Cuntis o da Reina Lupa tamén máis ou menos xa o coñecedes non? que este é un, este é un mito culto dunha muller que se opón a algo que é imposible que se opoña, non? Cando a divinidade suprema quere que os restos do apóstolo Santiago se enterren en determinado sitio, van a enterrar, non fai falta que lle poñan diante a unha reiña lupa que se opón a que se enterre aquí ou acolá, ata que eh, por maxia eh, divina non lle queda máis remedio que aceptalo e incluso dio relato que probablemente a Reiña Lupa se convirte eh, se convirte a crente, etc, etc pero a Reiña Lupa non deixa de ser a transposición tamén dunha bella deusa moi parecida ás anteriores das que falamos dunha gran moura, dunha deusa moura que eh, é moi útil de, nun, nun relato no que o plano é puramente máxico eh, sucedan ese tipo de cousas. Non me vou parar a contarvos agora a traslatio e a, o que pasaron os, os touros eses ou, ou bois ou que eran levando os restos do apóstolo daqui para acolá, non? Porque foi duro. Non había autopistas. E eh, quedarían a capadora de Cuntis, de Cuntis e María Castaña. A capadora de Cuntis foi unha muller real eh, que existiu na, na, precisamente pola zona de, de Cuntis e que se popularizou gracias a un romance parece que da autoría dos irmáns Rei Pose e que incluso se representou eh, en, por Vilar García, etc. Non? Pero vamos a ver, eu, vamos, a persoa que a mí me pasou isto e investigou, non, sabe perfectamente que foi unha señora que existiu na realidade, aínda que os sucedidos non son exactamente como no romance, son parecidos, non? Pero en todo caso é a nosa Lorena Bobby, a castradora de homes, que é outro arquetipo universal, que ten que ver con outros ainda máis terribles, que non vou mencionar, porque nos fastidian moito os homes. <laughs> E según este home, Marcos Eixo Pastor, que foi como pasou a min, eh, a tal Dolores, que era a protagonista, presentouse no xulgado de Cuntis ante o secretario, que non era outro que eh, Mario Blanco Torres, irmão de Roberto Blanco Torres, portando o pen envolto nun papel e declarando que fora violada. Despois do período de prisión marchou para Buenos Aires, onde ela é máis severiano. Severiano era o marido ausente, porque ela que lle cortou o pene foi o amante non o marido que estaba en Cuba daquela e despois xuntáronse en Buenos Aires e ali máis ou menos foron felices puñeron unha marmoristería e tiveron un fillo que incluso foi boxeador en, en Argentina parece que popular, coñecido como Suárez eu a verdad que o busquei e non, non tive moita sorte pero, e, en todo caso o, o, o violador o despenado, podese dicir despenado <laughs> bueno o que lle quitaron o pene eh, parece que estivo preso pero que logo reimplantaron yo o pene e viviu divinamente como actor de cine neu esto xa non creo isto xa, isto xa me parece isto xa me parece que aquí rizamos un pouco rizo eso foi o caso de Lorena Movich Claro, <laughs> é Lorena Bobby, por iso dicía o... Eh, pero bueno, eu aí... Pero bueno, o meu informante di eso, vou no respetar. Pero fixadevos. Entonces la desdichada al, al verse junto a la fiera con el mayor disimulo echó mano a la barbera que siempre llevaba oculta para su propia defensa y, y fingiendo una caricia hizo ris ras con la izquierda y se de un solo tajo dado con mucha firmeza todo lo más inflamable del bribón, del bribón Xanda Panela. Non vos vou ler todo, eh? De repente se oye un trueno y una voz profunda y hueca que decía por morral, por cochino sin vergüenza, quedas como putifar para invitan a eterno entonces él dijo Virgen de Moraña te imploro por Dios clemencia y haz que al punto me retoñe lo que me ha apodado esta bueno, en fin eh, pero temos temos temos castradora e quería comentar xa como pre-remate e despois quero dicir dúas cousiñas que eu creo que son exemplos perfectos de como se trata o personaxe femenino en determinados contos María Castaña teredes oído, era de Lugo, século XIV eh, tivo, tirou, chumpou un bispo río e tal, e non sei que, non, algo disto diríades eh, é certo que houve unha tal María Castiñeira da zona de Pobo de Brollón que tivo problemas coa igrexa de Lugo e que eh, foi condenada a entregar as súas posesións ela e a súa familia ao bispado de Lugo por non se sabe moi ben porque o documento tampouco chega a especificalo, non? estaba casada con un tal Martín Sego e os seus fillos Gonzalo e Afonso tal en todo caso a partir de ese documento que existe, que é real que incluso podedes atopar en internet eh, mm, construíuse ese mito de María Castaña como muller de Lugo, século XIV e tal, que non é crible por unha razón moi simple, porque todos teredes oído cantidad de veces como empezan algúns relatos, algúns contos, non? Nos tempos de María Castaña. Non son os tempos recuados. Non son os tempos de cando os pitos tiñan dentes, que son moi antigos. É dicir, ese nos tempos de María Castaña que está documentado ademais en relatos anteriores ao século XIV, evidentemente non é o século XIV de Lugo nin a María Castaña de Pova de Grollón que ten un problema co bispo, etc. Eu, eh, por tanto, independente, a máis alá desa coincidencia, a min, non a min, senón tamén a eh, Xosé Miranda e Xoan Cuba, cando fixamos o dicionario dos seres míticos, cremos que aí hai algo máis profundo, máis antigo, e, sobre todo, simbólicamente, moito máis importante. Eh, mm, aforrovos mm, demasiado rollo, pero sobre todo chamo a atención sobre un conto que es en inglés, se registrou en inglés eh, eh, e se titulaba bueno, de letreo Aubur Mari, eh, Aubur Meri que máis ou menos ven sendo María Castaña, María Blanca, etcétera, e que eh, tería, ten que ver ademais con un relato que é a Guerra dos Paxaros, un relato que ten que ver, por si o coñecedes, co, o conto de Branca Flor, que aquí se contou bastante, xa non se conta tanto, que tamén é un relato extenso e simbólicamente moi potente, non? En todo caso, esa muller é a protagonista dese tipo de relato. Ese tipo de relato é da noite dos tempos, non é de Antonte, nin do século XIV, nin de Lugo, é universal. Probablemente, esa é a circunstancia que provocou que nun momento determinado alguén chamou a atención sobre ese relato de Lugo dunha María Castaña que tivo un problema co bispo que por certo é outro relato arquetípico na zona de Abadín, está Xan de Candia que chimpou un bispo de Mondoñedo ao río dali e, e despois arrepentido tirouse ao río e non aboiou nada, nada, desapareceu era un pozo destes sen fondo estes pozos que comunican con máis alá é dicir, estamos simbólicamente nun mundo que é impresionante non? María Castaña o mesmo como, como son outros relatos parecidos que tamén se contan en Ourense e que eh, sempre están relacionados con autoridade religiosa non? que chimpan o río tens que ter un río cerca para chimpar un bispo pero en todo caso é un mito non é un personaxe real e para arrebatar rápido a miña intervención xa non vou falar da caridade romana nin desto tedes que me chamar tedes unha quincena ou así quería comentar só dous casos porque o da caridade romana que por certo tamén se registrou no Valadouro no vosso libro aínda que non está eh, relacionado con Pardo de Ceda na zona de na zona de, de Tomiño relacionase con Pedro Madruga así que non sei se non teremos un relato eh, dun momento preciso da nosa historia pero eh, eh, as orixes son gregas son romanas é o da piedade filial, o da muller moza que acaba de dar a luz e ten o pai ou a nai, porque aí os relatos de orixe grega ou romana varían, eh, eh, a única é dicir que sal, eh, perdonaránlle se consigue pasar un mes en comer, en sen comer na cadea. Entón a filla recén parida amáñase para irlle dar leite do seu peito todos os días a mamantar o pai ou a nai eh, foi un mito importante en época romana o da piedade filial de feito era a escultura típica que poñían os romanos ali onde facían unha cadea recordando o mito da piedade filial pero quería comentar dous casos todos coñecedes a, a fábula da leiteira unha muller fantasiosa pobre que vai eh, cos seus ovos ao mercado, empeza polo camiño, empeza a fantasear, non? E co que venda comprará uh, o que vos deixei polo camiño. Da que vos librastes. Eso é o da... Ah, o da caridade romana, mirade, en Betanzos, agora desgraciadamente fora do Parque do Pasatempo, esta escultura estuvo dentro do Parque do Pasatempo, e ademais ten unha historia moi curiosa porque está conectada coa que esta está ali ao lado do campo de fútbol agora e a dos irmáns na Beira falando por un teléfono está na praza de Betanzos e estas dúas esculturas teñen que estar xuntas porque un dos na Beira está falando cun aparato que esta ten aquí tamén que é un teléfono ou algo parecido e máis ou menos o que lle está dicindo é que os vellos xa non hai que atendelos así senón mandalos ao asilo que é o que pretendían os irmáns Naveira coa súa financiación da construción da obra de, do asilo. Bueno, eh, entón, a leiteira fantasea, tropeza, alo vai o leite e alo vai os, as galiñas, as vacas e todo canto había ter, non? Pero a min pareceme un relato cruel, non? Para as mulleres, é dicir, pobre e fantasiosa, dúas desgracias xuntas, non? Eu estudiando un pouco a historia deste conto, eh, e para non enrollarme demasiado eh, porque se teñen registrado versións no século III antes de Cristo na, no Panchatantra de orixe hindú falase dun brahman, unha especie de cura de rango menor que vivía das esmolas, pedía, dabanlle fariña entón todos os días cando se deitaba guardaba a fariña que lle deran nun caldeiro en riba da cama e, e, e tamén se poñía, cerraba os ollos e poñíase a fantasear debaixo, non? e cando teña non sei canta fariña e comprar unha vaca, cando desa medea de cerros non sei cantos, tal, tal, tal, e, e a ser tan rico e a ter tantas vacas que xa fixar nela a filla do rico do lugar e han casar e han ter un fillo e nun momento determinado xa está con que o fillo corre por alrededor das vacas e ve que unha vaca lle vai dar un couce ao neno e levántase todo apurado para salvar o neno do couce da vaca e o que fai é derramar toda a fariña digo eu que pasou desde o século III aínda que se recollese por escrito no século III despois de Cristo ata o século XX, XXI para que transformáramos o personaxe masculino en feminino Mais ou menos os pasos están controlados no século XI un teólogo francés católico deulle unha volta ao tema é a primeira vez que aparece unha muller protagonizando ese tipo de historia a partir de aí fixeron moito por difundila e de feito sigue se difundindo nas escolas primeiro La Fontaine e despois a maniego, non? Porque son as versións que máis ou menos se traballan por aí. En definitiva, eh, non é casual que o personaxe feminino eh, teña determinados comportamentos en determinados relatos, inda que nos parezan modélicos, non? Eh, agora que sabedes isto, ten en conta que o ser muller é un elemento que se engade negativo máis ao de fantasear, que tampouco é malo, creo eu pero, en todo caso, e logo estaría o conto da... e con eso xa acabo, porque agora sí que me pasei. O, te, o da carrapuchiña, o, da carra, o, da, o das versións, distintas versións da carrapucha vermella, que vos sabedes tamén, cal é a versión máis ou menos eh, adoptada, que é a dos Green, e que a nena, despois de, de, de todo o proceso, sálvase porque ven un leñador, eh, e abre a barriga ao lobo e salva, salva a todo o quisque, menos ao lobo, non? Pero en cambio nas versións orais registradas non hai tal salvación. A nena ten ese comportamento, por certo, hai unha versión africana moi similar, non é carrapuchiña vermella, pero é unha nena que desobedece a ruta que ten que seguir e acaba eh, bueno, perdida nun, nunha lagoa, nun pantano. E nas versións eh, iniciais da, da Carrapuchiña, que non é vermella, non ten carrapucha, é unha nena que desobedece, eh, non é salvación. O lobo come e punto. Non? Pero hai unha eh, versión que eu ainda non teño moi claro onde se registrou, pero eu creo que foi polo norte de Italia, máis ou menos, ou polo sur de Francia, que conta que máis ou menos a, a situación que coñecemos a nena manda a nai a levarlle algo á boa que vive no medio do monte entón a nena pregunta se vai polo camiño vedes, acordei, dos alfinetes ou das agullas este é o momento acá entón a nena eh, decide ir polo camiño dos alfinetes e o lobo que non é lobo que é un home lobo é un zoo eh, vai polo camiño das agullas come a bella, o que pode o que non lle dá comido trocea e tal, fai talladas e mete a nun, nun recipiente e co sangue mete nunha botella como se fose viño e espera que chega a nena parece ser que simbólicamente é moi importante que ese camiño dos agullas e camiño dos alfinetes porque o camiño dos agullas sería o da muller adulta o da costureira xa feita e o dos alfinetes é o da moza aprendiz Non sei se isto ten algunha simboloxía sexual. En todo caso, si a ten de rito de paso dunha idade a outra. Non? E, e chega a, a, a casa e ali está o lobo facendo de aboa metido na cama entonces la nena dice o lobo dice o, o lobo, o home lobo dice que se meta na cama e dice a nena dice que no, que ten fame dice, pois come desa carne e bebe dese viño e a nena come, sin saber a carne do, da aboa e bebe o sangue da aboa ata que un paxariño que se chega pola ventá lle dice que estás comendo a tua aboa non, entón a nena ponse ponse en garda e o lobo impacienta se vente pa cama e tal, quita esa roupa e tira o lume que non che vai facer falta entón a nena ten ocurrencia e dice pero é que quero mexar e, e dice o, o home lobo pois mexa na cama, e xo non, non, na cama non podo mexar teño que mexar fora entón o lobo, e isto tamén é moi simbólico ata cun un fío para que non se escape e deixalle mexar fora. E a nena tan pronto está fora que fai a romper o fío e correr. E chega á beira dun río no que hai unhas mulleres lavando, están lavando unha saba enorme. Contelles que ven, vai vir detrás dela un home lobo que a quere comer, que a quere matar. Entón as mulleres di, non te preocupes, poñémonos unhas nun lado do río e outras no outro. Estiran a saba que fai de ponte e a nena pasa. Xa sabedes o que pasa cando ven o home lobo ah, non te preocupes, a nena, si, vai por aí, vente que che facemos unha ponte, e poñese unhas nun lado do río, e outras no outro, e o home lobo, cando está no medio, vos que queredes que pase? Que solten a saba que cae pro río abaixo. Pois, eso vai ser. Claro. Entramos en diálogo porque isto sería eterno, sería... Ben, comezamos o, a quenda de, de preguntas <coughs> Facemos unha unha charla Se queren, tampouco é cuestión de forzalos <coughs> eh, eh, Unha curiosidade Nos somos diferentes ao resto dos povos de Europa digo, digo por pensando en Hansel e Gretel, pensando nas, nas areas de, eh, do, do norte de Europa. Vamos a ver. Eh, primeiro, é que isto é un pouco máis complexo. En nós, eh, desde que se fixan por escrito unha serie de, de modelos, por exemplo, os Green fixan os famosos contos, tal, é como eh, se aínda estivésemos ideolóxicamente vivindo hai 200 anos. Eh, mentes que un relato que mm, permanecera, que eso é imposible, pero bueno, permanecese na oralidade iría collendo elementos de formas de pensar novas. A, a moralexa dos Green sigue aí, e os contos siguense contando exactamente igual, cando eh, primeiro, nin sabemos como era a versión eh, sobre a que eles eh, escriben nin canto a manipularon nin canta ideoloxía lle meteron probablemente moita, pero eso non pasou só cos Green, pasou cos contos da época victoriana, pasou con todos dicir, para non estendernos entón, eh, o problema é que estaba pasando nese momento que era que, que se estaba contando que se estaba contando non só aos nenos, senón a todo o mundo e que a eles lles valeu e non, por exemplo, eu sei que unha das razóns da mutilación desa versión que vos acabo de contar da Carapuchiña é que se coma que, que, que descuartiza a vella eso, eso é intolerable para certa moralidade non se pode tolerar eso desaparece do conto eh, logo eh, ben Perrol eh, e vellen os Green eh, vamos, hai que cargalos de, de moralidade, de ben pensantes Eso en canto a este tipo de relatos fixados por escrito, pero os Green tamén recolleron lendas e son prácticamente idénticas ás nosas das mouras. Teñen parecido enorme, inmenso. Hai unha edición que creo que se chama La mujer de musgo ou algo así, que trae un montón de lendas recollidas polos Green e, e que son, vamos, casi retratan as nosas. En definitiva, que somos culturas parellas con matices, con peculiaridades que teñen que ver coa lingua e teñen que ver desde, desde o modo de ver o definitivo é a, a, a situación xeográfica. Non é igual ser un fisterre, ser un, ser un, ser un occidente, nun mundo no que as crenzas relacionadas coa morte teñen, son fundamentais. É dicir, e se o, to, o tránsito máis alá pasa polos fisterres, eso condiciona a forma de pensar e de actuar probablemente nós temos máis, máis mitoloxía relacionada coa morte pero non só coa morte senón todo o que rodea a morte os agoiros é dicir, todos esos, eses eh, avisos que van preparando e logo o despois toda a literatura de ánimas que hai que é impresionante pero eso eu creo que é, un, é unha circunstancia dun fisterre aínda que todo o mundo sempre necesitou literatura dese tipo relacionada coa morte porque todo o mundo morre e, e, e de onde vimos, quen somos e a onde imos son as tres preguntas sobre a que xira e se construi o mundo sobre eso eh, xira todo isto pero na literatura nos contos estes fixados por escrito bueno, acabamos de vos de poñer un exemplo da leiteira do conto da leiteira seguimos, a escola seguiu a Samaniego punto, xa está a mí o que me chama a atención é que 40 anos despois da morte de Franco digo por poñer un exemplo recente dun período de opresión non se cuestione ese, ese relato non? porque é evidente que a, a, a pouco que investigues aparecen os homes fantaseando e habería que saber quen nos cambia o sexo E por qué? Hai máis versións, eh? no da leiteira non é sempre a señora que vai co leite na cabeza, hai outros elementos, pero no esencial é ollo con fantasear, esa es muller, peor. Desgracia absoluta. Eh, bueno, isto isto da, das meigas e das curandeiras en Galicia que tiñan como ese poder como podía ser non sei se é correcto decir chamar, non? ou algo así. Sí, podría. Pero eh, é curioso como despois é a Iglesia a que, de alguna maneira, pon a muller como algo que non vale para... O sea, o machismo da Iglesia, non sei se iso son dos ideas inconesas ou teñen algo que ver a partir da Inquisición ou eso, porque se perseguiu tanto esas mulleres? Porque eran un poder perigoso. Eh, saber curar usando os mesmos métodos porque claro, tú podes curar con unha cunha infusión pero eh, se ao lado lle pos un ritual que consiste en dar non sei cantas voltas a un sitio, rezar non sei que, etc, etc, pois eh, estás, estás facendo o mesmo papel de intermediario que fai o cura, exactamente igual. Es un poder perigosísimo que está cuestionando eh, eh, o poder que el ten que é do Deus tal, supremo mm. tal, etc. Eso, eh, eso é iso, é un poder que hai que combater e a Inquisición bueno, xa sei que ten diferentes orixes dependendo un pouco do país os, os cátaros tal, non sei que e, pero fundamentalmente o que combate é o, o, o poder que cuestiona o seu poder sexa cal sexa e as mulleres nese campo concreto son un poder. Hai hai eh, unha páxina en, en internet que se chama Palabras Secretas que leva a Ana Lois que grava rituais inda hoxe, hoxe en día de curacións de animais e de persoas bueno, dos que pode, porque é moi difícil non? tens que ter bueno, sorte para chegar a determinadas persoas que cho queiran facer, que che deixen gravar e que se poida emitir as, todas esas cousas pero algúns puido gravar e varios tenos colgados aí son 5 minutos, 4 minutos é dicir, son, son moi breves non? eh, algunha desas mulleres contoulle eh, como na propia familia é moi complicado convencer a un fillo, a un neto, a un marido de que non faz nada malo con contarlle a esa muller como facías tú para curar eh, eu que sei, un, un problema dun animal ou dunha persoa, non? É dicir que, encima, levamos en riba a carga de todos eses prejuicios que son históricos e que teñen que ver con que determinadas prácticas ou as fai o cura que ainda siguen facendo, ainda siguen botando demos do corpo aí no corpiño, non? Ainda hai un, un exorcista eh, autorizado, <laughs> é dicir, eles fano, pero, amigo, hai que ter a bendición de quen hai que ter, non podes, porque eso é cuestionar ese poder e ese negocio. Porque pero, sempre é un negocio detrás. Pero o da Iglesia, eh, vamos a ver, que todos son eh, apóstoles, son homes. Eh, María Magdalena era, eh, bueno, parece como, eu oín algunha vez que se cambiou a historia para poñer eh, a María Magdalena, que parecía que era a, a máis eh, querida de, de Jesús, o sea, máis admirada, que era a súa incluso muller, e tal, todo eso se cambiou, non? que cambiou os, os, os evangelios apócrifos, e foi, non, sei, non sei se iso eso eh, ten algo que ver ca, que, con ese machismo, con esa... Mira, estou me acordando agora dunha cousa, por eso me río, e non vos falei da, do, da mito da caridade romana, da que eu mencionei así por encima, pero evidentemente era un mito que mm, a Igrexa Católica tiña que suplir de alguma maneira, non? Eh, agora hai un montón de virxes e de santas que o protexen o leite, o protexen o parto, o protexen todo o que ten que ver coa lactatio de San Bernardo, etc. Todo eso. Pero un dos primeiros santos que crea a Igrexa para suplir ese mito precristián é un santo que o temos espeso por toda Galicia, que é o San Mamede. San, San, que xa é tan antigo que xa está eh, fosilizado na toponimia, San Amede, San Mamede no, e outros compostos por aí. E a xeografía deste santo contaba que estando no deserto, de repente, tu fixete, eh, que xa é difícil, preséntase un neno que berra, que chora, que ten fame, e o, o, o, o, o Mamede este de turno, que é o de San Mamés, eh, o do Atlético Bilbao. Eh, eh, eh, eh, pide ao ceo que lle bote unha man que non sabe como alimentar aquel neno e sabe o que fai o ceo dalle peitos con leite para mamar e o neno salvouse e, logo, e un home e eh, evidentemente iso foise revisando eh? agora creo que a Santa Escolástica campeona do aleitamento pero eso é, é, é, é, ás veces non é fácil pero seguir todos estes procesos de sustitución é moi interesante, eh? pero moi interesante. Pois xa, cando é de San Mamés, acordades do santo que ten peito que de leite. Non xes vai. E eh, xa saberán, supoño, non sei. Hola, boas tardes. Hola. Ai, perdón, perdón. Todo eso ten un paralelismo, digamos, no mundo céltico, o sea, en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia... Hai cousas que sí e cousas que non. As, o que aquí chamamos as mouras, sí, totalmente e incluso máis o personaxe este que vos diferenciei da bella, da bella deusa, a Santa Bríxida, etc. Todos eses eh, personaxes femininos están chamémoslle na cultura popular atlántica ou céltica ou como lle queiramos chamar, están todos sen ningún, bueno, son, son os mesmos e logo o, o da o da mm, mm curandeira demonizada está evidentemente en canto máis presión do mundo eh, católico houbo máis eh, bruxas hai máis eh, estendida está o relato da bruxa había un relato aí que non vos contei porque non dá tempo pero os famosos pautos co demo non? da xente que fai un pauto co demo para ter un bueno, pues, unha facilidade na vida esta que era de por ali de, dali do lado de Ourense de onde está o polígono industrial de San Amaro ou como se chama San Cipriano eh, unha que parece que lle quedaba moi longe a fonte amargaba lle non sei que a muller entón, bueno, presentouse un tipo que era, era o demo, pero viña ben traxeado e non se sabía, non podía ser un, un eu que sei, un cobrador de impostos ou calquera cousa. Pero eh, e ofreceulle e dixo, bueno, pois mira, se traigo xa fonte para lado, pa o lado da casa se cando morras me das a alma e ele aceptou e a fonte puxou ao lado da casa o que pasa que cada vez que ia por auga a fonte caía llena auga unha gota de sangue e, e claro era desagradable aquilo, non? e agora non me acordo como se resolveu o caso pero dixo, mira que este trato non me vale porque dixo, pois agora non se pode desfacer e agora non me acordo como se resolveu ah, chamábase custodia, creo que se ben o asunto pero non me acordo agora como, como foi librouse de ir eh, é dicir eses poderes, non? O, o do lado bo, o do lado malo, Deus e o demo que combaten por eh, o conto de Branca Flor, que é un conto maravilloso, extraordinario tedes ocasión de lelo é eso, é a pelexa entre a apropiación da alma dun humano por parte do demo e o auxilio curiosamente, da filla do Demo, que é Flor, que se enamora do, o, do mozo humano e dallo o seu auxilio máxico en todos os problemas que lle presenta a malvadísima, non o Demo, senón a Dema, a malvadísima Dema, a muller do Demo. Esa non hai castigo que lle vaya. Todos teñen que ser moito máis grandes. Menos mal que ali está Blancaflor para botarlle unha man e crear balados máxicos, cabalos, o cabalo do vento, o cabalo do pensamento, etc., para poder fuxir das, das garras do, do inferno, en definitiva, non? porque todo iso ten orixe eh, nunha petición que fixeron os pais que non podían ter fillos e ofreceron que se tiñan un fillo eh, entregaríanlle a alma ao demo eh, cando morrese, non? pero claro, despois arrepentíronse sempre, sempre pasa Ah, sí, perdona, perdón. Yeah, eh, volvendo a algo que dixerxe antes a relación da muller e o poder, por todo o que nos contaches hoxe, as cousas as historias maravillosas que nos contaches, o que poña de manifesto é o gran poder da muller. Sí, poder. sí, sí. Bueno, sí. Eh, eu creo que ese, ese gran poder que puido, puido ser debido a que durante, durante a prehistoria, parece ser, por lo menos durante unha parte da prehistoria, e incluso a mellor na historia tamén de certas civilizacións pensarse que a muller era capaz de, de concebir por si sí mesma sin intervención dos varóns eso non só son en moitas mitoloxías incluso no cristianismo non hai intervención do varón eh, igual que, eh, igual que, que algunhas deusas gregas a dirse concibe sin intervención do varón bueno, posiblemente se deba eh, esa creencia a esa creencia os poderes eh, positivos e negativos que se atribuyen á muller hasta tal punto ten a muller tanto poder que a religión cristiana que é unha religión masculina de inspiración masculina abrumadora brutal, diría eu tivo que inventar a figura da Virxe a figura da María sea, unha religión masculina que é un Deus creador que necesidade ten de ter unha nai? pois sí, houve que inventarla porque debía, debía de, de sobrevivir no noso inconsciente colectivo a idea de, de, un, de, dese ese poder femenino, ese poder creador e tamén destructor que deixa de ser a cara dunha moeda non? non houve posibilidade de erradicar de erradicar unha posible figura divina, femenina, creadora e destructora e, e iso creo que sigue funcionando hoxe na nosa noso cerebro profundo. Bueno, eu creo que a Virxe tiña que crear a narices porque eh, a, a gran deusa precristiana era muller, era feminino, era a que chamamos aquí ne, no que nos queda por aí da abella, no? a, a muller con esas capacidades extraordinarias. Pero ademais non lle quedaba máis remedio que darlle, facerlle sitio porque a, a, a, a muller ten un poder que fundamental. Diga o que diga a religión de turno, que dar vida. Sin ese poder non hai nada Por tanto, eh, eh, o que pasa que, bueno, digamos, no cristianismo o papel é secundario, máxico e secundario, non? Pero, pero é imprescindible, porque senón non é crible. Non, non se pode creer. De todas formas, isto ten moito que ver con crenzas e eu creo que xe non debemos ir por aí que, que teñen que ver coa terra deusa, non? coa mai terra que é capaz de eh, nutrilo, de alimentar todo. Non? hai lendo a Fraser, a Rama Dorada hai cantidad de exemplos que teñen que ver co rituais de fecundación da terra cando se proclama un novo rei e todas esas cousas que explican, eu creo que bastante ben eh, o papel feminino este do que estamos falando Nalgúnas partes do cristianismo non, non se recolle a, a virxe como se recollen polos, polos católicos como como figura máxica que concibe sin coñecer o varón. Sin, sin varón, pero igual hai unha, unha divinidade que é capaz de, de eso. É que, bueno, eu interpreto eso no sentido de que para que se considere Deus o fillo da Virxe ten que ser concebido por un Deus non podía ser concebido por un carpinteiro por favor non se vai concebir un carpinteiro un Deus eso non entra dentro dos, dos nosos esquemas é sí, ten que ser un Deus que chamarse Pepe é unha vulgaridade. A parte mala dos, dos mitos das mulleres lendas e tal, non hai unha parte boa, non, son, non hai as fadas boas esas que facían da calabaza un carro... E... Ese é outro asunto moi delicado. <laughs> Vamos a ver, eu xa sei que está perdida a guerra, pero en boa lógica aínda non deberamos usar a palabra fada aquí, como sinónimo de ser eh, feminino eh, como a da madrina agora incorporouse, eh, sobre todo incorporou na literatura, eu creo que xa non podemos parar ni, ni, la, ni las hadas ni los trolls, xa non hai maneira de parar nada deso que non forman parte da, noso, da nosa mitoloxía popular, están aí, pero o que si tiñamos é máis, eu recollín, fixe moito traballo de, pan, de campo, xa máis recollín a palabra fada como sinónimo de muller, que ten determinadas capacidades máxicas nunca, xa máis agora xa os nenos é palabra fundamental no seu vocabulario por, decir, con tres non hai moito que facer sobre todo hai que aceptar que a fala pois, vai na facendo a xente decir, que lle vas facer non? é que ten influencias terribles do mundo do cine, do mundo da literatura de, bueno, chegan por todas partes pero aquí tiñamos e deberamos seguir tendo o, o, o, que, o, que, o que é o, o sino, o destino, o malfado, o bonfado, está malfadada, está benfadada, etc. etc. Eh, hai mulleres, digamos, con capacidades positivas, pero moi pouquiñas. E máis, eu hasta casi diría que algúns deses mitos con capacidades femininas, con capacidades positivas, non son precisamente populares eu que sei, está a muller moza única, virxe que eh, é capaz de capturar un unicornio ten que ser así porque senón o unicornio non se deixa coller pero como o seu corno é tan maravilloso para tantos apócemas a tantos beneficios pois ten que ser unha muller mira, hai un proceso é que este, eu xa vos lo dixen, isto eh, era para 15 días, así que non pode ser. Hai un proceso que é o proceso de cristianización dos mitos precristianos, nos que é curioso como dun relato eh, que sabemos como era porque siguen conservándose eh, similares noutros sitios no que a protagonista é unha malvada muller que fai eh, non sei que males curiosamente ese mismo feito se pasou xa a protagonizar unha virxe ou unha santa dun determinado santuario, xa todo é positivo. É dicir, hai mulleres boas, pero as mulleres boas son as do poder de turno. Esas son, eso é así. Entonces tú non verás relatos que fale no que a santa, a virxe, eh, eh, teña un mal comportamento ou fai gadano. Pero o, o da Moura que, susti, que veu sustituir sí eses son grandes procesos eu non sei se a frase é acertada ou non pero deixo vola aí o poder crea e ao povo que somos nós só cremos e se non vos gusta buscade outra Thank you. Muchas gracias. Fue, un placer, de verdad. Eh. Gracias.